الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود yeah. Uone kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha maji kutoka mbinguni na kwayo tumeyatoa matunda yenye rangi mbalimbali na katika milima imo mistari mieupe na miekundu yenye rangi mbalimbali na mieusi sana. Wa minan nasi wad wal-an'ami mukhtalifun alwanuhu kadhalik. انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور na katika watu na wanyama na mifugo pia rangi zao zinahitalifiana kwa hakika wanaomcha Mwenyezi Mungu miongoni mwa waja wake ni wanazuoni hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu mwenye kusamehe ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور Hakika wale wanaosoma kitabu cha Mwenyezi Mungu na wakashika sala na wakatoa kwa siri na kwa dhahir katika tulivyowaruzuku au utaraji biashara isiyobwaga liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur ili yeye awalipe ujira wao kwa ukamilifu na awazidishie kutokana na fadhila zake Hakika yeye ni mwenye kusamehe, mwenye shukrani. Walladhi awhayna ilayka minal kitabi huwa haqqu musaddiqan lima bayna yadayhi inna allaha biibadihi lakhabirun basir na hayo tuliyokufunulia kutoka kitabuni ni kweli yenye kusadikisha yaliyokuwa kabla yake hakika Mwenyezi Mungu kwa waja wake ni mwenye habari na mwenye kuona ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير Kisha tumewarithisha kitabu hawa ambao tuliwateua miongoni mwa waja wetu. Kati yao yupo aliyejidhulumu nafsi yake na yupo wa katikati na yupo aliyetangulia katika mambo ya kheri kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndiyo fadhila kuu. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير Mabustani ya milele watayaingia. Huko watavikwa vikuku vya dhahabu na lulu na nguo zao humo ni za hariri. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور Na watasema alhamdulillah. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu aliyetuondolea huzuni zote. Hakika Mola wetu mlezi bila shaka ni mwenye kusamehe, mwenye shukrani. الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ambayo kwa fadhila yake ametuweka makao ya kukaa daima humu haitugusi taabu wala humu hakutugusi kuchoka والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور na waliokufuru watakuwa na moto wa jahannam hawahukumiwi wakafa wala hawatapunguziwa adhabu yake hivyo ndivyo tunavyomlipa kila mwenye kuzidi ukafiri وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من nasir na humo watapiga makelele Mola wetu mlezi tutoe tufanye mema sio yale tuliyokuwa tukiyafanya kwani atukukupeni umri wa kutosha kukumbuka mwenye kukumbuka na akakujieni muonyaji basi onjeni kwani waliodhulumu hawana wa kuwanusuru Allahu akbar Allahu akbar Ewe mwenye akili huoni kwamba Mwenyezi Mungu anayazeremsha maji kutoka mbinguni na kwa maji hayo anatoa mazao yanayotofautiana rangi zake mengine ni mekundu na manjano na matamu na machungu mazuri na mabaya na katika milima ipo milima yenye njia na mistari mieupe na miekundu yenye kuhitalifiana pia kwa kukoza na kufifia. Ya kustajabisha kitaalamu katika aya hii tukufu sio tu kwa kuhitalifiana rangi mbalimbali mbali katika milima ambazo zinatokana na hizo sehemu za madini zilizofanya majabali kama vile chuma huonyesha rangi yake nyekundu na manganizi na makaa ya mawe huonekana kwa rangi nyeusi au shaba ambayo hudhihirisha rangi ya kijani na kadhalika. Lakini ya bisha hasa ni kuunganisha baina ya kutoa matunda ya namna mbalimbali na hali miti yake inanyweshwa maji yale yale na kuumbwa milima miekundu na mieupe na mieusi na yote yana asili moja kwa kuundwa kwake. Wataalamu wa elimu za tabaka za ardhi, jiolojia wanaita magma na hii magma moja inapochomoza mahala mbalimbali katika ardhi na penye vina mbalimbali kwenda chini katika ardhi kutoka juu, basi hupatikana hitilafu katika mundo wake na ukusanyika kwa kurindika kuwa ni milima yenye madini ya rangi mbalimbali. Na huu basi mwendo wa Mwenyezi Mungu ni mmoja, kwani hakika asli ni moja na matawi ndiyo yanahitalifiana kwa kuonekana na katika haya yanapatikana manufaa na faida kwa binadamu na miongoni mwa watu na wanyama na mifugo yani ngamia, ng'ombe, kondoo na mbuzi. Kadhalika zipo hitilafu katika sura, ukubwa na rangi. Na hawazingatii huu muumbo wa ajabu na wakamwogopa aliyeumba ila wanazuoni ambao wanatambua siri ya uumbaji wake. Hakika Mwenyezi Mungu mwenye kushinda anaogopwa na waumini na ni mwingi wa kuwafutia madhambi yao wanaorejea kwake. Baada ya kueleza kusalifiana matunda na milima na watu na wanyama na mifugo, inaashiriwa kuwa juu ya hitilafu hizi zinazoonekana baina ya hali hizi zote upo umoja wa asli, kwani hayo matunda yanatokana na maji yale yale na milima inatokana na magma moja. Kadhalika hitilafu za rangi na watu na wanyama na mifugo hadidhihiri katika tone za manii ambayo vyote hivyo vimetoka mwanzo wake. Na lao hizo tone zingelechunguzwa kwa darubini ya mikroskopu, kingelionekana kitu cha kuonyesha hizo hitilafu zitazokuwa. Kwani hizo ni siri zilizoko ndani yake katika zinazoitwa genes. Na labda haya pia yanaonyesha kuwa sifa za kurithi ziliomo katika asili ya mimea na wanyama na binadamu zinalindwa katika maumbile yake na hazigeuki kwa tabia ya pahala au chakula. Hakika wanaosoma kitabu cha Mwenyezi Mungu kwa kukizingatia na kukitenda na wakashika sala kwa mujibu itakikanavyo na wakatoa kwa siri na kwa kuonekana baadhi ruzuku Mwenyezi Mungu. Wanataraji kwa hayo kufanya na Mwenyezi Mungu biashara isiyoanguka faida yake. Ili mwenyezi mungu wa walipe ujira wao na awazidishie juu yake kutokana na fadhila yake kwa anavyoongezea ya mema yao na kuwafutia maovu yao. Yeye ni msamehevu, mwingi wa kufutia makosa ya kujikwaa, mwenye kushukuru, mwingi wa kushukuru kwa utiifu wa waja. Na tulivyokuletea wahi wewe katika hii Qur'ani ni haki tupu isiyokuwa na shaka yoyote. tumeteremsha kuthibitisha vitabu vilivyoteremshwa kwa mitume waliokuwa kabla yako kwa kuwa vyote ni asili moja. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkunjufu wa kujua kuona kwa waja wake. Tena tumekifanya kitabu hichi ni mirathi ya kurithiwa na waja wetu tuliowatewa Basi kati yao yupo aliyejidhulumu nafsi yake kwa kuzidi maovu yake kuliko mema yake na yupo wa kiasi hakupita mpaka katika maovu yake na wala hukithirisha mema yake. Na miongoni mwao yupo aliyewashinda wenginewe kwa kufanya mambo ya kheri, kwa kusahilishiwa na Mwenyezi Mungu. Huko kushinda katika mambo ya kheri ndio kufuzu kukubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Malipo yao akhera ni mabustani ya daima watayoingia. Humo watajipamba kwa vikuku vya dhahabu na lulu na nguo zao za peponi ni hariri. Na watasema wakishaingia, Sifa njema ni za Mwenyezi Mungu aliyetuondolea ya kutuhuzunisha. Hakika Mola wetu mlezi ni mwingi wa mafira, mwingi wa shukra. Aliyetuweka kwenye nyumba ya neema milele kwa fadhila zake, hatupi tabu humo wala hatuletei machofu. Na kufuru malipo yao walioahidiwa ni moto wa jahanamu watakaoingia. Mwenyezi Mungu hatawahukumia mauti wakafa, wala watapunguziwa chembe ya adhabu wakapumzika. Ni kama hivyo tunavyomlipa kila mmoja kuendelea katika ukafiri na kaushikilia. Na humo watapiga makelele kuomba msaada wakisema, Mola wetu mlezi, tutoe humu motoni, tupate kutenda mema, siyo yale tuliyokuwa tukiatenda duniani. Atawaambia, hatukukupeni fursa ya kufanya amali, tukaufanya mrefu umri wenu kwa muda unaomkinika mtu ndani yake kuzingatia kwa mwenye kuzingatia na akakujieni mtume akakuhadharisheni na adhabu hii basi onjeni katika jahannamu malipo ya udhalimu wenu kwani mwenye kudhulumu hapati wa kumnusuru wala kumsaidia